بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد رضا وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meni je veliko zadovoljstvo čast što se večeras nalazi među vas, između moje braće i sestre u slavu. I tema moga večerašnjeg obraćan će biti jedinstvo muslimana. Draga braće i sestre u slavu, zaista je jedinstvo muslimana jedan od najvećih i najznačajnijih temelja u našoj veri islamu. A to je jedinstvo srca jedinstvo mišljenja, jedinstvo djelovanja, međusobnog zastupanja, međusobnog pomaganja, međusobne ljubavi. I zato nalazimo brojne koranske ajete i vjerodostojne hadise poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koje nam ređujemo da budemo jedinstveni. I sa druge strane nam zabranjuje da se cijepamo, i zaista bi svaki kuranski ajet i hadis poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve koji u sebi sadrži naredbu za jedinstvo ili zabranjuje da se cijepamo bio dovoljan. Međutim, drago vam reću, kada ova stvar bila velika u islamu, mi nalazimo kuranske ajete i hadise poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem koji u sebi sadrže i naredbu, a isto tako i zabranu. I nemoguće je u jednom ovakvom kratkom vremenu se sve kuranski ajeti i hadisi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem spomenu na ovu temu, međutim mi ćemo se dotaknuti najvažnijim. Pa tako uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala u sure Ali Imran. U 103. ajetu, u nama dobro poznatom ajetu uzvišeni Allah Jelle Jelalu kaže وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُمْ I svi se vi zajedno i čvrsto držite Allahovog užeta i nemojte se razjedinjavati. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون I sjedite se Allahove blagodati prema vama, kada ste bili jedni drugima neprijatelji. i nakon toga je sjedinio vaša srca. I samo radi Allahove milosti i njegove blagodati vi ste postali vraća i bili ste na ivici džehennemske vatre. I on vas je spasio i tako vam on pojašnjava svoje ajete kako bi ustrajali na uputi. Drago braćo, islamski učenjaci komentatori plemenitog Kur'ana kada govore o terminu Allahovo uže spominju različite termine. Pa kažu da je to vjera Islam ili da je to džemat muslimana ili da je to plemeniti Kur'an ili da je to ugovor pokoja milosti dat uzvišenom Allahu i mi vidimo da tu nema oprečnosti između tih mišljenja, već da jedni drugi podupiru i upotpunjavaju. I svima nama je dobro poznato da se svako uže sastoji od niza vlakana i kao takvi čine jednu cijelinu i imaju svoju snagu. I tako bi isto mi mu'mini trebali biti kao jedno vlakno i da činimo jednu zajednicu koja će imati snagu, a iza čije će stajati snaga s nazvom uzvišena Allah te barakeva I isto tako, uzvišeni Allah džele dželavu naređuje da se držimo jedinog njegovog ispravnog puta, a to su njegovi propisi. Isto tako nam zabranjujemo da slijedimo druge pute. Jer koliko ih budemo slijedili, oni će nas odveti na stamputicu i to je Allahova oporuka nama kako bi se pobojali ga. Pa kaže Allah tebareke ve ta'ala وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون I to je moj jedini ispravni put, pa ga slijedite. I nemojte slijediti druge puteve da vas dovedu u zabudu. To je Allahova te ve ta'ala oporuka vasijet kako bi se vi povejali. Isto tako uzvišeni Allah Đelešanu nam zabranjuje da oponašamo one koji su se pocijepali u vjeri i isto tako da ih slijedimo pa kaže uzvišeni Allah Đele Đelaluhum ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم I nemoj da budete kao oni koji se pocijepali i razjedinili nakon što su im došli jasni dokazi koji u osnovi trebaju da izazovu kod jedinstvo i zaista njima pripada velika Allahova kazna. I isto tako uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala kaže وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ I nemojte biti od onih koji uzvišenom Allahu te bareke ve ta'ala i pisuju su druga. Koji su pocijepali svoju vjeru i koji se podijeli razlažite različite skupa, skupine i svaka skupina je zadovoljna sa onim što se nalazi kod njega. I isto tako našem poslaniku Mohamedu sallallahu alaihi wa Allah te naređuje da se odrekne od onih koji su podijeli svoju vjeru. Pa kaže Allah tabaraka ve ta'ala Inna ladina ferreku dinahum wa kanu ši'an Leste Oni koji su pocijepali svoju vjeru i poslali su sekte, grupacije, ti sa njima ništa nema. I nakon toga uzvišeni Allah te bareke ve ta'ala će ih obavijestiti o onome što su radili. Isto tako, draga braćo i sestre, mnoštvo je hadisa poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem koji govori o ovoj temi. Pa tako bilježi imame Sa'i i Ibn Hibban Allah se snimao od temenitog sahabije Adjafeta ibn, Sur, ibn Šurejha al-Ešđeja da je apostanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao zaista je Allahova tebareke ve ta'ala ruka onako kako njemu priliči sa džematom. I zasigurno da će on takav džemat i pomoći dok je šeitan sa onim koji ostavi džemat. On mu postaje prijatelj. On ga prati i zasigurno da će ga taj šeitan odvesti u zabudu. I isto tako bilježi sin od uveženog učenjaka Ahmed ibn Hanbala, njegov sin Abdullah. I isto tako Bejhaki, da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao Al-đema'atu rahme, bel furqatu adab. Zaista je u džema'atu rahmet, odnosno džema'at je povod rahmeta uzvišenog Allaha te bareke ve ta'ala, i to je jedini put koji vodi do toga rahmeta. A zaista je cijepanje razilaženjem povod i put koji vodi do Allahove tebareke ve ta'ala kazne. I isto tako kod Behetija se nalazi da je poslanik Muhammed sallallahu ve sellem rekao et džema'atu bereke zaista se u džema'atu nalazi beričet. Nalazi se svako dobro i zato mi kao muslimani trebamo se pridržavati džema'ata kako bi pridobili milost uzvišenog Allaha bareke ve ta'ala i njegov beričet. Isto tako, dragama vraću. I uvježi ima muslim oplementog sahabe sahabije Hurere, da je poslanik sallallahu alaihi ve rekao zaista uzvišeni Allah Đelešanu je zadovoljan sa tri stvari koji se nalaze kod vas. A to je da samo njega obožavate, i da mu ne pripisujete sudruga i da se čvrsto držite njegova užeta i da se ne razjedinjavate i ovo mrzi, rekla kazala, mnoštvo pitanja i da uproboštavate svoj imetak. Zasigurno da od nas svako želi da bude u džennetu. I to ne u bilo kojem dijelu dženneta, već da bude u najboljem njegovom dijelu i najizvišenijim stepenima dženneta, pa je tako poslanik Muhammed sallallahu rekao ona od vas koji želi ili koji voli da stanuje u najvišim stepenima dženneta ili u najboljim dijelovima dženneta treba da se približa, treba da se pridržava džemata. Međutim, nama mora biti jasno da cilj jedinstva muslimana nije jedinstvo tijela ili fizičko jedinstvo. Da se mi nalazimo jedan pored drugoga, da se viđamo i da Ne. Cilj jedinstva, draga moja je međusobno pomaganje međusobno voljenje, međusobno solidarisanje, pa tako poslanik sallallahu alaihi ve sellem naveo niz primjera koji opisuju stanje mu'mina jednim prema drugima. A tako Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao u hadisu koji bilježi imam Buhari muslim alaihi se spomenu od plementu sahabe Ebu Musa da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka asabi'a Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, mu'mini su kao građevina, ili mu'min prema mu'minu je kao građevina. Jedan drugo potpomaže i nakon toga poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da bi dočarao stanje između cigli koje činu građevinu i isto tako kako bi dočarao stanje između mu'mina, one isprepetao svoje prste i svima nama je dobro poznato da u svakoj građevini cigla se nastane na ciglu i isto tako da ojačavaju jednu drugu i tako bi drago obraćao muslimani trebali da se nakon oslanjana na uzvišenog Allaha te bareke ve taala jedni na druge oslanjaju i da se potpomažu i da tako izgrađuju jednu jaku zajednicu koja će biti kao građevina i da se obistini onima poređenje poslanika sallallahu alaihi veselem kaj je ispleo svoje prste. Isto tako, draga vam braćo i sestre, bilježi ima muslim hadis od plemetu sahabije Nu'mana ibn Bešira, te poslanik sallallahu alaihi veselem rekao fi الْمُؤْمِنِينَ wa تَوَادُهِمْ wa ta'atufihim مَثَلُ جَسَدِ Kaže, primjer mu'mina u njihovoj međusobnoj ljubavi, međusobnoj samilosti, međusobnom saosjećanju je kao primjer tijela. Kada oboli jedan dio tijela, svi ostali dijelovi tijela se solidarišu sa tim obelim organom, tako što tijelo ili što osoba ne može da spava i pogodi ga temperatura. Isto tako, dragama braću i sestre, muslimani bi trebali da čine jednu zajednicu kao što svi organi čine jednu zajednicu. I kada se desi jednom od naše neki braće i neki problem, da svi ostali se sa njim solidarišu, kao što se solidariše taj oboljeli organ, pa čovjek ne može da spava, isto tako ga pogađa temperatura. I nama isto dobro, draga braćo, u različitim ibadetima nalazimo da uzvišeni Allah te bareke ve taala od nas želi jedinstvo. Pa tako putem namaza, putem zakijata, putem hađa, putem posta, mi uviđamo da muslimani moraju biti jedinstveni, da moraju biti u džematu. I zato Poslani sallallahu alaihi ve sellem u različitim hadisima je pojasnio da je namaz u džematu vredni za 27 puta od namaza u kući. I pored toga što čovjek, ako će prirediti u veliku nagradu, isto tako namaz ima svoju vrijednost. A to je da vidimo svoga vrata Usimana. Da se sa njim posalamimo, da se upitamo za zdravlje i da na taj način ojačamo naše bratske odnose. Isto tako zekijat ojačava jedinstvo muslimana i njegovu snagu, pa kada mu'min kojim je uzvišen Allah te ve ta'ala dao i metak, izvoji zakijat i dade svome bratu siromahu njegovo pravo za sigurno da se se ojačati veze. I isto tako hač. Osjeća jedinstvo muslimana i na njihovu snagu. I do izražaja dolazi to muslimansko jedinstvo u hađu i solidarnost i podpomaganje i zasigurno da to znaju oni koji su bili počašćeni sa tom velikom feridetom islamu. I na kraju, draga iako smo govorili o jedinstvu njegove vrijednosti, mi moramo znati da je jedinstvo i islamski džemat mora biti izgrađen na koranu i prasi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve i ukoliko se desi da se raziđemo, da propis i presuda pripada uzvišenom Allahu Tebareke ve ta'ala, kako to rekao naš gospodar Đelde Đelaluhum, Ja ejuha ladina amanu atiju Allaha wa atiju Rasule wa uli amri Ovi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu Tebareke ve i njegovom Rasulu i oni vama koji su nadređeni i isto tako فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله i ukoliko se raziđete u bilo čemu vi se vratite uzvišom Allahu te bareke ve ta'ala odnosno njegovoj knjizi i vrati se poslaniku sallallahu alaihi ve sellem onim što njegovom sunnetu in kuntum mu'minin ukoliko ste vi mu'mini i nakon toga uzvišeni Allah te bareke ve ta'ala pojasnio fajdu i korist to povrata uzvišenom Allahu Đelšanu njegovom poslaniku pa kaže in kuntum tu'minuna billahi vel yawmil akhir zalika khayrun ahsanu ta'wila ukoliko ste vi mu'mini i vjerujete uzvišenog Allaha te u sudnji dan kada će pre stati to je za vas bolje i isto tako eto ima lijepu i još na kraju draga braćo kao što vidite vaša braća iz Heđre su stavili svoj poster a to je islamski časopis El Asr i ovdje znači došao do mene jedan papir i isto tako vaša vraća iz ovog džemata se nalazi dole da vam braću dobro poznato da islamski časopis izlazi u Holandiji i da on pošao da izlazi oko 2003. godine u obliku jednog biltena i da je sada, znači 2013. godine izlazi kao jedan lijep islamski projekat na nekoliko 60 stranica i za sigurno da je taj projekat vrijedan i u njemu rade naše vraća daje i trude se da odrade najvažnije teme islama. I to je znači projekat koji se radi u izvišenog Allah te i ta vraća ne uzima nikakvu naknadu za svoj rad. I zasigurno da će svako u, u njemu naći za sebe nešto što će moći okoristiti, a ukoliko ne nađe nešto za sebe, može da to Boda posluži kao sredstvo za davu uzvišenog Allah te pa kupi određeni broj ti novina i da ih podijeli i tako ako Bog da koji bude se zanimao za taj islamski časopis i druge pretovo džemata, može da, da se braći obrati. Ja molim uzvišenog Allah te bareke ve ta'ala da vas obilato nagradi što ste odvojili svoje vrijeme i što ste došli da prisustujete ovom barek okupu. Ja molim uzvišenog Allaha Đele Đelalovom da okupi naša srca i da nam okupi u jaku zajednicu i da budemo jedinstveni muslimani, jedinstveni srca i da se međusobno pomažemo i telešimo. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فإنه هو الغفور الرحيم